Дөрөвөн өдрийн дараа Есүс Петр, Якоб болон түүний дүү Юхан нарыг дагуулсан хөдөлсөнд нэ өндөр ууланд гарчээ. Тэр тэдний өмнө хуурч өөрчлөгдөв. Түүний нүр дармэд гэрэлтээс өвчс нь гэрэлмэд цагаан болсон байлаа. Хараг түн Мөсө Илианаар түүнтэй ирж чад байгаа нь тэрэнд үзэгдэв. Petre Jesuст эзэн энд байгаа маань бидэнд сайн боллоо. Хэрэг таныг хүсвэл энд гурван цацар барьж үгий. Нэгийг нь танд, нэгийг нь Мусед, нэгийг нь Элиад зориулъя гэв. Тийм ярьж байтал гараг түм грек үйл тэднийг бүрхэн авхаад үүлнээс энэ бол миний хард хүмүүн түүнд миний тааллаар оршдог. Түүнийг сонсогдсон гих дүү гарав. Шайнар үүнийг сонсоод нүрээрээ унаж ихэд арив. Есүс ирээс тэдэнд хүрэж бас бууа гэлээ. Тэд толгойгоо өргөн харахад Есүсээс өөрөө хэнийг ч ойшихрсангүй. Тэд уулнаас бууж явхад Есүс тэдэнд Хүний who works this I will tell энэ үзэгдлийг хэн ч бүхэл гэж тушаа. Эцний үг. Сагарэ хэмэцгэно. За өнөөдөр Есүс Петр, Андреа Петр, Яков тэгээд Юхантайгаар үүл өөд гарсан. Тэгээл түүний тэр нь хүрэлц өөрчлөгдсөн. Дүрэн нармен практис практик түнчсэн гэрэлмэд гаан болсон. Тэгээд Мосе, Берлон, Эля гарч ирээд түн тамд явсан. Үний харсан Петрийн маш гайхаад энд байгаа маань бидэнд сайн боллоо. Танд цацраа барьж өгье. Нэгийг нь таны нэг юм уусээр нэг нь ялгаад үн тэгээд бид энд энд хамт хамдрий гэж хэлсэн. За Петр ингээд өөрчлөгдсөн эсрэг хараад а энэ үнэ хэрэг тэнгэрийн бүрийн хүмүүн байна гэж мэдэрсэн байхаа. Тийм тийм учраас энд хамт байгаар байсан түнд хамт байгаар байсан тийм бас Мосе Элия гэвэл Израилийн хамгийн айхтрагтай ишвшүүлэгч хамгийн хүчтэй ишвшүүлэгчнээс нэг юм байна. Харин үнийг харсан ч тэр үйл үүлнээс буугаад тэр Ерүслэм рүү давхад юу болсон бэ? Есүс нь хавчгатаад цагаан байдлаар тултлагдсан. Тэгээд бас тэд Есүстэй хамт баймаар байсан уу? Ер нь Есүсийг орлоход цогтсон байхгүй юу? Зарим зарим байсан Есүсийн Эс Мария тэгээд энийг энийг тэгшүүд хэд хэдэн мэдшүүд бас шави Юхан байсан уу? Тийм юм шиг боддог чинь. Харин их нь бүгдээрээ Иесусийг орхиод яатсан. За. Тэгэхээр бидний хувьд энэ ямар вэ? Бид хэзээ ч хамаагүй Иестэй хамт баймаар байна уу? Иес Тэнгэр өнөө хүмүүн гэдэг гэдэгт итгэвэл Иестэй хамт танд хамт байх хэрэгтэй. Харин бид бас заримдаа эсийг орхиод яах явдаг. Жишээ бид өөрөө итгэжгээд гэдгийг үзүүлэхгүй тулд ил цайгтахгүй заримдаа. Итгэж хүмүүст итгэцгээ итгэцгээ гэдгийг э, харуулаагүй энэ төрөл э, тийм юм тийгдэг. Тэгвэл тэр саяартай алсан биш үү? Тийм ээ. Чайнар цабас Есүсийг тагтаа хүн гэдгийг үзүүлэхгүйн төрөлд Есүсийг орхиод чугтсан байхгүй юу? Харин Тэнгэр бүрэн гэрэн дээр тийм ивэл хүчээрээ гэсэн Есүстэй хамт байвал тийм үхэрч бас даваа явах хүч цайрт бүлэм. Тийм ивэл бидэнд өгдсөн. Харин Есүсийг орхиод явбал тийм ивэлийн замаар явж чадахгүй. Тийм. Есүстэй хамт хамт явбал тэг үлийн үглийн өглийг таваа мөнх амьдрал руу тий тэнгэрийн хаанчлал руу орох боломжтой. Харин бид үүнийг болвоо яах вэ? Тэгээд түр зөөр эргэн санацгаая. Бид хичэн байсан ч аяр төмсөд бодогдох юм байсан ч Естэй танд хамт байгаад Түүнтэй хамт ийм хэцүүгийн явдал таван явж байна уу? Есүсийг орхиод зүгтсэн үед байсан уу? Тийм юм байсан бол хэмжийн таяд Есүстэй хамт байхын тулд яаж яаж хийх вэ? Өнөөдөр тунгаа болчихсон.